بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد tuko سورة فصلت tukiwa tumesimamia kwenye aya ya 32 ya sura hii na biidhnillahi alkarim leo tutakamilisha tafsiri ya sura hii sura yenye aya 54 tutapunguza maelezo kwenye aya hizi يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا أي ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي ممن دعا الناس إلى توحيد الله وطاعته وعمل صالحا وعمل عملا صالحا بإخلاص لله ومتابعة الرسول ومن أحسن قولا نهكونا أليمزر زيدك وقولي mimman daa ila Allah kuliko yule kuliko yule anayelingania kwa Allah hakuna aliyemzuri kwa kauli kuliko yule anayelingania kwa Allah waamila salihan na akatenda matendo mema waqala innani minal muslimin na akasema hakika mimi ni katika waislamu hakuna aliye mzuri kwa kauli mwenye kauli iliyonyooka iliyokuwa nzuri zaidi na uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kumshinda mtu wa aina hii haya hii inaonyesha fadhila kubwa zinazopatikana kwenye kazi ya kuwalingania watu kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo yenye kubeba ujira mwingi ujira wake ni mkubwa au mithiliki kisha anasema subhana wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a halilingani sawa jema na ovu halilingani sawa jema na ovu fil jazai wa husnil aqiba yani katika malipo na mwisho mwema jambo jema malipo yake ni mema na mwisho wake ni mwema na jambo ovu malipo yake ni mabaya na mwisho wake ni mbaya kwa hiyo haliwezi kulingana sawa jambo jema na jambo ovu hilo lazima lifahamike kwanza lakini idfa billati hiya ahsan ondosha ovu kwa lile lililo jema idfa billati hiya ahsan ondosha ovu kwa lile lililo jema yani unapotendewa ubaya usilipe kwa ubaya tenda wema mtu akikufanyia ubaya mfanyie wema simlipe kwa ubaya hiyo ni katika au huo ndio katika uungwana bali ni kilele katika tabia njema pamoja na kwamba wakati mwingine wajazao sayiatin sayiatun mithluha uovu hulipwa kwa uovu mfano wake yale malipo nayo pia yakapewa kwa jina la uovu ala tariqati almushakala kwa wale waliosoma balagha kifika katika ilmu albadii kuna kitu kinaitwa almushakala kwa ala tariqati almushakala imeitwa huli ni uovu na hali ya kuwa umelipiza wewe lakini alhasil ni kwamba katika mambo mazuri na tabia njema ni pale mtu nakapokuwa amekufanya ubaya wewe ukamlipa kwa wema alikunyima wewe wewe mpe amekunyima wakati wewe ni muhtaji unahitajia siku akija yeye anahitajia na wewe unacho mpe sawa wala usimkumbushe kumbuka wewe siku fulani ilifanya hivi na hivi aye ah, mwenyewe akumbuka anakumbuka maadamu ana nafsi ana dhamira katika moyo wake dhamiri anayo itamsuta na kama ni mtu muungwana atarudi kuwa chini yako kwa ule wema ambao wewe umemfanyia baada ya ubaya amekutukana usimlipize matusi mwambie maneno mazuri kwa nini hasa ikiwa wewe umesimama katika makam ya kuwalingania watu ile itakapokuwa kufanya hivyo kutawafanya watu waone kwamba ni dhaifu na khawar na woga wakati mwingine kuna watu wanatakiwa waambiwe maneno magumu waghludh alaihim kila kitu kwa mahala pake lakini kikawaida hasa kwa watu wa kawaida mtu amekufanyia uadui katika mambo binafsi sasa wazungumza dini usitake kulipa unanielewa ukatumia uwanja wa dini ukataka kumlipa mtu katika mambo binafsi umuru shakhsia mtu amekufanyia kitu ambacho si kizuri sasa usikilete ukafanya kwamba malipo yake wakileta kwenye dini sasa ukaanza kutumia mimbar katika kuwakandamiza watu katika mambo binafsi usifanye namna hiyo wewe lipa kwa wema yule alikupiga vita mwaka jana mwaka juzi miaka iliyopita alikutukana akakufanya hivyo akufanya udhie chungu nzima kafir leo amekuja muislamu sasa usitaki kulipiza kisasi pale amekuja ataka msaada na utarejea kwake yeye uislamu msaidie pengine Allah akamuongoza kupitia wewe aya itaendelea itaeleza maelezo pombe nasema haya kwa sababu uh, wengi katika duat wanafeli hapo mtu anataka kuleta umuru shakhsia mambo binafsi ayatumie kulipiza kisasi kupitia nafasi yake ya mimbar aliyonayo nafasi yake ya da'wa na kusikika kwake katika kulipa watu katika mambo binafsi samehe vumilia huyu aliyekufanyia uadui kwa ujinga akakutukana wewe kwenye msimamo wako, kwenye dini yako, kwenye kila, kila kitu chako, kwa sababu ule ujinga aliyokuwa nayo au zile shubahati alizokuwa nazo. Sasa jaa alyawma taiban ila Allah, atakurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata yale yako aliyokuambia pia pengine kayasahau au ayakumbuka, lakini kajisahulisha au akuomba msamaha. Usimwekee kizuizi kwa sababu ya mambo hayo binafsi, usifanye hivyo pamoja na kwamba duati na walinganizi wengi hawana vifua vya kufanya hivyo kwamba bibi ah, hilo bwana ah, hilo mimi siwezi bwana kwa hiyo huwezi na dawa inahitaji sabru ala aladha fi kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala idfa billati hiya ahsan ondoa ovu kwa lile lililo jema فإذا الذي بينك وبينه عداوة غفلة بين yako wewe na baina ya yule ambaye ghafla yule ambaye kuna kati yako wewe na kati yake uadui kaannahu waliyun hamimun atakuwa kama ni ndugu aliyerafiki ghafla atabadilika yule mtu ambaye ulikuwa una uadui naye ndio maneno maneno takiwa hiyo namna hiyo ghafla yule ambaye alikuwa ana uadui na wewe au wewe ulikuwa na uadui naye atakuwa kama ni ndugu kaanahu waliyun hamimun kana kwamba yeye ni ndugu aliyerafiki ghafla atageuka atakuona wewe ni mtu mungwana fa innaka infalta dhalika tafsiri yake ikiwa wewe utafanya hilo sara man huwa aduwwu lak atakuwa yule ambaye atakuwa yule yule adui yako kanahu sadiqun shadidul wala'i lak ni kama rafiki mwenye mapenzi makubwa na wewe yuhibbuk ويشفق عليك ويحسن إليك ويناصرك atakupenda atakuhurumia atakutendea wema wewe atakutetea waliyun hamim sadiqun fi ghayati sadaqa moja katika tafsiri zilizosemwa waliyun hamim ni rafiki aliyefikia ukomo wa mwisho katika ule urafiki yani ni rafiki ambaye umefikia ukomo ule urafiki katika kupendana na wengine kwa tafsiri waliyun hamim qaribun sadiq ndugu aliyempenzi rafiki kama tulivyotafsiri qaribun sadiqun ndugu aliyerafiki na wako katika wanaozuoni waliochagua tafsiri hii akiwemo al-Imam Thalabi na al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhima katika tafsiri zao kaanahu waliyun hamimun kana kwamba yeye ni ndugu aliyerafiki alirafiki wa waliyun hamimun waliyu kwa maana ya qarib wa hamimun bimaana sadiq فإذا الذي بينك وبينه عداوة غفلة utakuwa kati yako na yule ambaye kati yako na kati yake فإذا الذي بينك وبينه عداوة basi yule ambaye baina yako wewe na baina yake kuna uadui basi yule ambaye baina yako wewe na baina yake kuna uadui yani baina kwa maana ya kati kwa sababu Kiswahili kina baina kina kati kati kibantu baina limechukuliwa vile vile Kiarabu lilivyo sawa wenyewe wanasema katika tarjama ya Qur'ani kama neno lina lina maana lasemeka latamkwa kwa maana ile ile ya Kiarabu kama lilivyokuwa na maana haibadiliki na pia latamkwa kwa tamko jingine lisilokuwa la Kiarabu basi kulitumia neno la Kiarabu ambalo lina maana hiyo ni bora zaidi kama neno baina na kati baina yangu na baina yako kuna kitu gani kati yangu na kati yako kuna kitu gani basi ndio bora zaidi chukui baina kwa sababu kwa Kiarabu pia inatumika hivyo hivyo na ni mengi maneno hayo mengi mengi mengi pamoja na kwamba wakati mwingine ibara za vuta tuseme kweli maneno ambayo ni kibantu kitupu kwa basi yule ambaye baina yako wewe na baina yake kuna uadui kaannahu waliyun hamim atakuwa kama ni ndugu aliye rafiki lakini ni nani ambaye anaweza kuwa na tabia hizi tabia hii ya kuwa ana kifua kipana cha kusamehe kwa maslaha ya daa na maslaha ya wengine ni nani anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama yulqaha illa alladhina sabaru na hawapewi jambo hilo jema ila wale waliosubiri tabia hiyo si ya kila mtu kwa sababu ni tunu Allah subhanahu wa ta'ala anawatunuku waja wake lakini kina nani wale wenye sifa za uvumilivu na subra ndio wanaoweza kupewa tabia hiyo illa alladhina sabaru ila wale ambao ila wale waliosubiri wama yulaqaha na hawapewi tabia hiyo njema au jambo hilo jema illa alladhina sabaru ila wale waliosubiri wama yulaqaha na wala hawapewi jambo hilo illa dhu hadhin adhim ila yule mwenye fungu kubwa la thawabu illa dhu hadhin adhim isipokuwa yule mwenye fungu kubwa la thawabu wama yu'taha illa dhu nasibin wafir min aljazaa يعني وما يعطى هذه الخصلة الشريفة الحميدة وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويوفق للعمل بها إلا الذين صبروا على ذلك maana yake tafsiri yani hapewi tabia hii njema tabia hii tukufu yani tabia ya kulipa wema mahali pa uovu na akafikishwa mtu kufanya kazi jambo hili isipokuwa wale wenye tabia ya kusubiri asabirun na hapewi jambo hilo ile mwenye fungu kubwa la malipo yani malipo yake yanakuwa ni makubwa mno kwa hiki kitendo anachokifanya si kila mtu ana uwezo wa kuvumilia maudhi ya aina hiyo almuradu bilhadhi aladhim aljanna muradi walhadhi aladhim ni pepo malipo makubwa ambayo ni pepo na wengi katika salafu wametafsiri kwa tafsiri hiyo ah, miongoni mwa hao ilipokea kutoka kwao ni Ibn Abbas radhiallahu anhuma na Qatada rahimahullahu ta'ala na haya yametajwa kwenye tafsiri mbalimbali za wanazuoni watafsiri wengine wanasema dhu hadhin adhim min alfadhaili alnafsaniya wa kamali nafs ni mambo yale matukufu katika fadhila za kinafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja akapata sharafu na miongoni mwa hayo ni haiba Allah akampatishwa mtu akawa huogopwa na watu ana makana katika nafsi zao wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah na ima akikupondosha wewe sheitani kuacha kheri kukupondosha hasa wa imma yanzaghannaka nazagha yanzaghu sawa katika al-Isra imekuja وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ينزغ kwa hiyo imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah ay wa in wajadta minash shaitani waswasatan fi nafsik ya muhammad liyufsida bainaka wa baina ghayrik فيغريك بعداوته والإساءة إليه والانتقام منه فالتجي إلى الله hapa tutatafsiri kwa kuchochea basi na ima akikuchochea wewe sheitani kwa uchochezi wowote taka msaada omba msaada kwa Allah omba ulinzi kwa Allah fasta'idh billah omba ulinzi kwa Allah basi imma akikuchochea wewe sheitani kwa uchochezi wowote utapita namna hiyo eh? na imma akikuchochea wewe sheitani kwa uchochezi wowote fasta'idh billah basi omba hifadhi omba ulinzi kwa Allah mtake ulinzi Allah subhanahu wa ta'ala waltaji ilayhi kwa maana in wajadta min ash-shaytani waswasatan fi nafsika ya Muhammad Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukipata wasiwasi wote kutoka kwa shaytan liyufsida bainaka wa baina ghayrika ili aharibu baina yako na baina ya mwingine fayughriyaka biadawatihi akaku, akakuhadaa wewe ili umfanye uadui walisaat ilayhi na kumlipa ubaya walintiqami minhu na kulipiza kisasi kwake faltaji ila Allah wewe jiegemeze kwa Allah watlub minhu an yasimaka minhu na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi na hilo na huyo sheitani wayahfadhaka min kaidihi wa sharrihi na kulinde akuhifadhi wewe na hila zake na vitimbi vyake na shari zake likitokea hilo kwa sababu wakati mwingine shaitani anaweza kukuingia usikubali mtu amekufanya mpumbavu bwana miaka yote kufanya hivi na hivi utakubali vipi usikubali bwana akakumbusha mambo ya zamani wakumbuka alivyokuambia alisema maneno gani wewe wakumbuka hiki na hiki na hiki ukasahau ile manzila ulionayo katika kuwalingania watu kwa sababu man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ukalisahau hilo akakusahulisha akakutia uchochezi akakukumbusha mabaya uliyofanyiwa likitokea hilo fasta'idh billah fasta'idh billah kama zilivyokuja aya nyingine khudhil afwa wa'mur bil'urf wa'rid 'anil jahilin kamatana na kusamehe khudhil afwa kamatana na kusamehe wa'mur bil urfi na amrisha lililo jema wa'rid ani aljahil wapuuze wajinga wenye kufanya ujinga wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu samiun alim katika al-a'raf na katika al-isra wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan waambie waja wangu waseme yaliyo mazuri wanapozungumza na watu wazungumze maneno mazuri kwa nini inna shaitana yanzaghu bainahum hakika shaitani anachochea kati yao anatia uchochezi kati yao inna shaitana kana lilinsani aduwa mubina kwa sababu shaitani kwa mwanadamu daima ni adui mwenye kudhihirisha uadui wake angalia nabiullahi yusuf alayhi salatu wassalam baada ya mengi mabaya aliyofanyiwa na ndugu zake maovu mengi akapita mitihani mbalimbali akatenganishwa na familia yake baba na mama na ndugu zake kwa miaka mingi kwa sababu ya uadui na uhasidi wa ndugu zake alipofanikiwa katika jambo lake akawa ndugu zake waliokuwa tahta qabdhatihi anaweza kufanya analolitaka yeye ni bwana mkubwa katika nchi ya Misri anasema waqad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wajaa bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-alim al-hakim kwa hakika Allah amenitendea wema sana Allah amenifanyia ihsan idh akhrajani min as-sijn wakati alipolitoa gerezani mimi wajaa bikum min albadwi na akawaleta nyinyi kutoka huko majangwani huko nyinyi ilikuwa ni watu wa majangwani kiishi maisha ya tabu huko mmekuja kwenye ufalme wa Misri leo hapa na mimi ndiye bwana mkubwa haya ameyafanya Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di an nazagha ash-shaytanu baini wa baina ikhwati baada ya shaytani kuchochea na kutia uadui kati yangu na kati ya ndugu zangu lakini inna rabbi latifun lima yasha hakika Allah mola wangu ni mpole mno ni mwenye huruma kwa analolitaka innahu huwa alalimul hakim hakika yeye ni mjuzi mwenye hikma Allahu almusta'an innahu huwa as-sami'ul alim hakika Allah yeye ni mwenye kusikia mjuzi na ndio pale mtu anapokuwa na hasira mfano watu wanaweza kutokea wakagombana na hili lilitokea mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam Suleiman bin Surat radhiyallahu ta'ala anhu anasema kuntu jalisan ma'a nabii sallallahu alaihi wasallam nilikuwa nimekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam rajulani yastabban na hali ya kuna watu wawili wanatukanana fa ahaduhum ahmarra wajhu mmoja wao umekuwa mwekundu uso wake kwa hasira wantafaqat audajuhu na imevimba mishipa yake mpaka mishipa, mishipa ya shingo hii imevimba imejitokeza kwa namna audaj ni jamu ya wadaj ambayo ni mifupa mishipa ma ahata bil unqi min al uruq ni ile mishipa iliyozunguka kwenye shingo imevimba intafaqat audajuhu فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم inni la a'lamu kalimatan Mtume صلى الله عليه وسلم akasema mimi najua neno ambalo lau qalaha dhahaba anhu ma yajid lau angelilisema neno hilo basi yale yanoyahisi ingemuondokea lau qala a'udhu billahi minash shaitani rrajim au a'udhu billahi minash shaitan la dhahaba anhu ma yajid akisema hivyo tu a'udhu billahi minash shaitan basi angeondoka kwake yale ambayo yeye anayahisi zile ghadhab na hasira alizonazo kwa sababu hasira na ghadhab huwa zinaondosha akili mtu akafanya lile ambalo hakulitarajia kwa sababu ya hasira mtu aweza kujiua afala Allah wa iyyaku aweza kumuua ndugu yake kwa sababu ya hasira alafu akajuta aweza kumjeruhi mwenzake anaweza kufanya chochote sawa kwa sababu ya hasira tumuulize kwamba hasira bwana naudhu billahi min dhalik إنه هو السميع العليم كيش نسمع من آياته